O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin deymiz. U bizni yaratdi, hayot berdi va boshqa mahluqotlardan farqli o'laroq aql, tafakkur ne'matini berdi. Undan tashqari agar haqiqiy mu'min bo'lgan holimizda bu dunyodan o'tsak, bizga abadiy rohat bo'lmish jannatni berishni va'da qildi. Alloh mehribon zot, eng ulug' va fazli karami keng bo'lgan zot. Qaytishlik ungadir va qilib o'tgan amallar uchun hisob bermoq ungadir. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar va durudlar bo'lsin. u zot bizga jannatga olib boruvchi yo'lni meros qilib qoldirdilar. Tug'ilganlaridan to vafotlariga qadar go'zal xulq bilan insoniyatga namuna bo'ldilar. U zot sahobalarning ustozlari, u zot barcha allomalarning ustozlari. U zotni Alloh taolo Rafiqul A'loga ko'tarsin. Ahli oilalariga, ashoblariga va ergashuvchilariga o'z rahmatlarini yog'dirsin. Bizlarni ham u zotga ergashuvchilardan qilsin. Assalomu alaykum Jundulloh ovozi radio dasturimiz muxlislari. Tavhid yo'lini tanlagan va Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lgan dindoshlar sizlar bilan yana havo to'lqinlari orqali iymonlashib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Assalomu alaykum. Alloh va rasuliga iymon keltirgan aka-uka, opa-singillar. Allohga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin kim yana bir juma tongida siz azizlar bilan iymonlashishga muvaffaq qildi. Dasturimiz davomida sizlarga xush kayfiyat ulasha olsak, biz ham baxtiyormiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo qiyomatda bandasidan munkar ishni ko'rganingda uni inkor etishdan nima to'sdi deb so'raydi. Alloh bandaning tiliga hujjatini solsa, u aytadi: Parvardigorim, men sendan umidvor bo'ldim va odamlardan ajraldim. Imom Ahmad va Ibn Moja rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yana bunday dedilar: yer yuzida biron ma'siyat qilinsa, uning shohidi bo'lib o'sha gunohni yomon ko'rgan kishi misoli gunoh ma'siyatni ko'rmagan kishidek bo'ladi. Biron ma'siyatning shohidi bo'lmasa-da, unga rozi bo'lgan kimsa xuddi gunoh ma'siyatning shohidi kabidir. Imom Muslim rivoyatlari. Ali radhiyallohu anhu dedilar: Sizlar eng birinchi mag'lub bo'ladigan jihad qo'llaringiz bilan qiladigan jihoddir. So'ng tillaringiz jihodi, so'ng qalblaringiz jihodi. Qachon inson qalbi yaxshi narsani tan olmay qo'ysa, bu uni o'zgartirib, ostun-ustun qilib yuboradi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir kishining kimda kim yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmas ekan halok bo'lur degan so'zlarini eshitib, shunday dedilar. Qalbida yaxshi yomonni tanimagan kimsa halok bo'lur. Agar munkar ishlarning oldi olinmasa, yer yuzida fasod, buzg'unchilik avj olib, zulm tantana qiladi. Yaxshilar xor, yomonlar aziz bo'ladi. Fazilat va ezgulik barham topib, jabru razolat keng quloch yoyadi. Oqibat hammaning ustiga Alloh taoloning g'azabi keladi. Alloh taolo barchamizni ma'siyatdan qaytadiganlardan va qaytaradiganlardan qilsin. Biron munkar ishni ko'rganda unga qarshi faqatgina til va qalb bilan emas, balki qo'l bilan kurashadiganlardan qilsin. Bugungi juma ayyomi barchangizga xayrli va barakotli bo'lsin. Qadrli dindoshlar. لتكتسح الضواغد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Tobiinlar hayotidan Ko'pincha Allohning huzuriga sochi to'zigan, ust boshi chang bosgan holda kelgan oddiy odamdan podshohlardan qabul qilinmagan amallar qabul qilinadi, dedi. Allohning imtihonlariga sabr qilishni o'rganaylik. Va buni natijasi jannat, bunga ajr olishligim faqat Allohni vajhi uchun qilsam, Alloh uchun sabr qilsam ajr olaman degan narsani banda mulohaza qilmoqligi kerak. Kufr o'lkalaridagi musulmonlarga qarata yildan yilga o'zgarib, yangicha tuz olib, musulmonlar olamiga kirib kelayotgan bu liboslar islomga qanchalik zarar keltirayotgani haqida quyida so'z boradi. Sahyunis yahudiylari bitiklarining davomi. Agar juhudlarning bunday iddaolari bo'lsa, biz islom ahlining ularga aytadigan quyidagi aniq javoblarimiz bor. To'yda qilingan da'vatlardan tinglaylik. Xossatan Tojikistonda bir safda turibmiz. Jumoyga aytdi, biz O'zbekistonga kirib ketamiz dedi. Shunda Tojikistonlik Lennabodlik Ali degan birodar bor edi. Shunda hushidan ketib qoldi Jumoy akaning gapiga. Adnan Roshidning kofira qiz Malala haqidagi bitigi va buning uchun senga hujum qilgani yo'q. Va yana bilginki, Taliban yoki mujohidlar ayol va qizlarning ilm olishlariga qarshi emaslar. Zindondagi birodarimizdan kelgan maktub va muhojir, mujohid degan buyuk sharafga Alloh taolo yetkazdi. Bu jamoatning amiri Muhammad Tohir Faruq edi. Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد Ato ibn Abi Raboh Ilm bilan Allohning yuzini iroda qilgan ushbu 3 kishidan boshqa birovni ko'rmadim. Ular Ato, Tawus va mujohid salama ibn kuhayl biz hozir hijratning 97-yili zulhijja oydamiz ro'paramizda eski uy atalmish Ka'batulloh u har tarafdan kelgan ziyoratchilar bilan to'lib toshgan ular piyoda yu ulovda yosh u qari erkak u ayol oq tanlik u qora tanlik arab u ajam shohu gado barchalari insonlarning podshohi huzuriga undan qo'rqib va umid qilib chaqirig'iga labbay deb uzoq yaqindan kelganlar mana bu esa musulmonlarning xalifasi Sulaymon ibn Abdul Malik dunyo podshohlarining buyuklaridan biri qo'l ostidagilari bilan bir xil bosh kiyimsiz yalang oyoq egnida surubdan bo'lgan rido va izordan iborat ikki libosidan boshqa kiyimi yo'q holda Baytullohni tavof qilmoqda. Yonida to'lin oydek ko'rkam kelishgan atirguldek xushro'y, xushbo'y ikki o'g'li hamroh. Tavofni tugatgach, yordamchilardan biriga qarab, "Sohibingiz qayerdalar?" dedi. U namoz o'qiyaptilar deb Masjidul Haromning g'arb tarafiga ishora qildi. Xalifa ikki o'g'li bilan ishora qilingan tarafga yura boshlagan edi. Uning xos qo'riqchilari xalifaga yo'lni ochib, tiqilinch mashaqqatidan uni xalos qilishga kirisha boshlashdi. Xalifa ularni qaytarib, bu o'rin shohu gado barobar bo'ladigan yerdir. Bunda hech kim hech kimdan ortiq emas. Faqat muttaqillar va amali qabul bo'lganlargina ortiqdirlar. Ko'pincha Allohning huzuriga sochi to'zigan, ust boshi chang bosgan holda kelgan oddiy odamdan podshohlardan qabul qilinmagan amallar qabul qilinadi, dedi va izlagan kishisi tarafga yo'l oldi. U odam hali ham namozda qoyim, ruku va sajdalarda g'arq edi. Odamlar u kishining orqa tarafida va o'ngu chapida kutib o'tirishardi. Xalifa ham qatorga kelib o'tirdi va ikki o'g'lini ham yoniga o'tkazdi. Qurayshlik bu ikki yigit mu'minlarning amiri izlagan va oddiy xalq bilan bir qatorda uning namozdan forig' bo'lishini kutib o'tirgan mana bu kishiga razm sola boshlashdi. Qarasalar, u qora yuzli, jingalak sochli va burun bir habashi qariya ekan. O'tirganida uzoqdan qora qarg'aga o'xshab ko'rinar edi. U namozdan forig' bo'lgach, xalifa o'tirgan tarafga qarab o'girildi. Sulaymon ibn Abdul Malik unga salom berdi va haj amallari haqida so'ray boshladi. U salomga alik olgach, har bir so'ralgan masalaga birma-bir to'liq biron qo'shimcha qilishga o'rin qoldirmay, so'ziga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan dalil keltirib javob berdi. Savollariga javob olgach, xalifa minnatdorlik bildirib, o'g'illari bilan Safo sari yo'l oldi. Keta turib, jarchilarning "Ey musulmonlar, bu yerda Ato ibn Abi Raboh, u kishi bo'lmasalar Abdullah ibn Abi Najihdan boshqa hech kim odamlarga fatvo bermasin" degan nidosini eshitgan o'g'illardan biri otasiga qanday endi bu jarchilar Ato ibn Abi Raboh va uning birodarlaridan boshqa hech kim fatvo bermasin deb buyurishadi. Va biz esa xalifaga katta ahamiyat ko'rsatmagan va uni yetarlicha ulug'lamagan boyagi kishidan fatvo so'radik, dedi. Sulaymon ibn Abdul Malik o'g'liga: "Ey o'g'lim, sen ko'rgan va biz uning oldida o'zimizni xor tutganimiz o'sha kishi Masjidul Haromdagi fatvo sohibi Abdullah ibn Abbosning bu ulug' mansabdagi merosxo'ri Ato ibn Abi Raboh bo'ladilar, dedi. So'ng so'zida davom etib, ey o'g'illarim, ilm o'rganinglar. Ilm bilan past darajali odam yuqori darajalarga erishadi. Hech kim tanimagan kishi esa mashhurlikka yetadi. Qullar shohlar martabasiga ko'tariladi. O'g'illarga aytgan so'zda Sulaymon ibn Abdul Malik mubolag'a qilmagan edi. Dar haqiqat Ato ibn Abi Raboh yoshligida makkalik bir ayolning quli edi. Lekin shunday bo'lsa-da, Alloh taolo o'z lutfi karami ila Habashi bu bolaga yoshlik chog'idanoq qadamini ilm yo'lida bosish ne'matini ato qildi. Ato vaqtini 3 qismga taqsimlagan edi. Bir qismini makkalik ayol hojasiga ajratgan, unda uning haqqini mukammal ado etib, unga chiroyli xizmat qilar edi. Bir qismini esa Parvardigoriga ajratib, unda Alloh azza va jallaga xolis ibodat qilish bilan mashg'ul bo'lardi. Yana bir qismini ilm talabiga ajratgan edi. Bunda u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayot bo'lgan sahobalariga bog'lanib, ularning sof ilm buloqlaridan qonib-qonib simirar edi. U ilmni Abu Hurayra, Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr va boshqa sahobai ikromlardan barchalardan Alloh rozi bo'lsin, tahsil olib, qalbini ilm, fiqh va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bo'lgan rivoyat bilan to'ldirdi. Makkalik hojasi g'ulomi o'z jonini Allohning yo'liga tikkani va hayotini ilm talabiga baxshida etganini ko'rgach, shoyat Alloh bu bola bilan islom va musulmonlarga manfaat yetkazar degan umidda o'z haqqidan voz kechib, Alloh yo'lida g'ulomini ozod qilib yubordi. Ana shu kundan boshlab Ato ibn Abi Raboh Baytul Haromni o'zi uchun tunaydigan makon, ta'lim oladigan madrasa, taqvo va toat bilan Allohga yaqin bo'ladigan namozgoh qilib oldi. Tarixshunoslar aytadilar: Masjidul Harom Ato ibn Abi Rabohga 20 yil mobaynida turar joy bo'ldi. Dar haqiqat ulug' tobiin Ato ibn Abi Raboh ilmda eng yuqori manzilatga yetib, o'z asrining oz kishilargina erishgan martabaga ko'tarildi. Rivoyat qilinishicha, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma umra qilgani Makka ga kelganlarida odamlar savol va fatvolar so'rab huzurlariga kelishdi. Shunda ulug' sahoba: "Ey ahli Makka, Men sizlarga hayronman. Orangizda Ato ibn Abi Rabohdek kishi bo'la turib, savolingizni menga to'plab o'tiribsizmi? degan ekanlar. Radiyallohu anhuma. Din va ilmdagi bunday darajaga Ato ibn Abi Roboh ikki xislat bilan erishdi. Birinchi xislat u nafsiga hokim bo'la oldi. Foydasiz narsalardan lazzatlanish uchun nafsiga yo'l qo'ymadi. Ikkinchi xislat u vaqtiga hokim bo'la oldi. ortiqcha gap-so'z va ishlarga vaqtini ketkazmadi. Muhammad ibn Suqa o'zining ziyoratiga kelgan bir jamoatga quyidagilarni aytib bergan. Xuddi menga foyda berganidek, shoyat sizlarga ham foyda beradigan bir so'zni aytib beraymi? Ular aytib bering dedilar. Shunda u kunlarning birida Ato ibn Abi Raboh menga nasihat qilib shunday dedi: Ey jiyan, Bizlardan avvalgilar ortiqcha gap so'zlarni yomon ko'rishar edi. Men dedim, ularning nazdidagi ortiqcha so'zlar nimalardan iborat edi? U kishi ular Alloh azza va jallaning kalomini tilovat qilish va uni tushunish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilish va uni fahmlash, yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarish, Alloh taologa yaqinlashtiradigan ilm talab qilish va hayot uchun zarur bo'lgan so'zlardan boshqa barcha so'zlarni ortiqcha sanardilar. So'ng menga tikilib, holbuki shak shubhasiz sizlarning ustingizda qilgan har bir amalingizni yod olib, yozib turuvchi ulug' farishtalar bordir oyatini va har biringizda ikki farishta o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki qabul qiluvchi yozib turuvchi farishta insonning aytgan va qilgan barcha yaxshi yomon so'z amallarini qabul qilib yozib turarlar. U inson biron so'zni talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur. Oyatini inkor qilasizmi? dedi. Va qiyomat maydonida sahifalar tarqatilganda birortamiz o'z sahifasidagi so'z amallarning aksari na diniga va na dunyosiga taalluqli bo'lmagan so'z amallar bo'lishidan uyalmaydimi? deb nasihat qilgan edi rahimahulloh. Alloh azza va jalla Ato ibn Abi Rabohning ilmini har turli insonlarga manfaatli qildi. Ahli ilmlar, hunarmandlar va boshqa ko'pgina insonlar uning ilmidan foydalandilar. Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari haqida shunday hikoya qiladilar. Makka da haj amallarini bajarish asnosida 5 o'rinda xato qilgan edim, bir sartarosh xatolarimni tuzatib qo'ydi. Ihromdan chiqish uchun soch oldirgani sartaroshga kelib, sochimni necha pulga olib qo'yasiz degan edim. U hidoyat topgur, ibodatda shartlashilmaydi. O'tir, qancha bersang beraverasan dedi. Hijolat bo'lib o'tirdim. O'tirganda ham qiblaga orqa qilib o'tirgan ekanman. Qiblaga yuzlanishimga ishora qildi. Hijolatimga hijolat qo'shilib qiblaga yuzlandim. Ustiga ustak sochimni qirishi uchun boshimning chap tarafini tutibman. O'ng tarafini tut dedi. O'ng tarafini tutdim. Sochimni qira boshladi. Men undan ajablanganimcha jim o'tirgan edim. Nega jim o'tiribsan? Takbir ayt, dedi. takbir ayta boshladim. Sochimni olib bo'lgach, o'rnimdan turib ketayotgan edim. "Qayerga ketyapsan?" dedi. "Joylashgan joyimga ketyapman" dedim. "Avval 2 rakat namoz o'qib ol, keyin qayerga ketsang ketaverasan" dedi. 2 rakat namoz o'qigach, o'zimga o'zim bu odam oddiy sartaroshga o'xshamaydi, ahli ilmlardan bo'lsa kerak dedim-da, bu narsalarni qayerdan bilasiz deb so'radim. U Ato ibn Abi Rabohning shunday qilganini ko'rganman. Undan o'rganib, odamlarni ham shunga yo'llayman, dedi. Dunyo Ato ibn Abi Rabohga boqdi, ammo u dunyoga boqmadi. Unga parvo ham qilmadi, balki undan yuz o'girdi. Butun umrini qiymati 5 dirhamdan oshmaydigan libos bilan o'tkazdi. Xalifalar uni o'zlari bilan birga bo'lish uchun saroyga chaqirishganda, ularning dunyolari sabab o'zining diniga putur yetib qolishdan qo'rqib, chaqiriqlarga ijobat qilmadi. Faqat musulmonlarga foyda yoki islomga yaxshilik bo'ladigan bo'lsagina xalifalar oldiga borardi. Usmon ibn Ato al-Xurosoni hikoya qilgan voqea ana shulardan biridir. Otam bilan birga xalifa Hisham ibn Abdul Malikning huzuriga ketayotgan edik. Damashqqa yetishimizga ozgina qolganda qora eshak minib kelayotgan bir qariyaga ro'baro keldik. Qariyaning egnida g'aliz bir ko'ylak, eski to'n va boshini qoplab turgan eski telpak, eshagining egari ham yog'ochdan qilingan. Men bundan kulib otamga "Kim bu?" dedim. Otam "Jim bo'l. Axir bu zot Hijoz fuqaholarining sayyidi Ato ibn Abi Raboh bo'ladilar" dedi. Qariya yaqinlashgach, Otam hachiridan u kishi eshagidan tushib, quchoqlashib ko'rishdilar. Hol ahvol so'rashgach, yana ulovlarga minib yo'lda davom etdik. Xalifaning qasri eshigi oldiga kelib, izn bo'lguncha kutib turish uchun o'tirib ulgurmagandilar hamki, kirishga izn berildi. Otam bilan qariya kirib ketishdi. Qaytib chiqishganida otamdan nima gaplar bo'lganini aytib berishini so'radim. Otam dedi: Xalifa Hishom Ato ibn Abi Roboh kirishga izn so'rayotganini eshitib, darhol izn berdi. Allohga qasamki, uning sababidangina men ham kira oldim. Xalifa Ato ibn Abi Robohga peshvoz chiqib, "Xush kelibdilar, xush kelibdilar. Qani bu yerga marhamat qilsinlar" deb o'zining kursisiga o'tkazdi va o'zi ham tizzasini uning tizzasiga tekkizib o'tirdi. Saroyda hurmatli kishilar gaplashib o'tirishgan ekan, hammalari jim bo'lib sukut qilishdi. Xishom Ato ibn Abi Rabohga yuzlanib, "Buyuring ey Abu Muhammad, bizdan nima xizmat?" dedi. Ato ibn Abi Raboh: "Ey mu'minlarning amiri, ikki haram ahli, Allohning ahli hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'shnisi ularga berilajak ulushlarni taqsimlab bersangiz." Xalifa: xob bo'ladi. Ey kotib, yoz." Makka va Madina ahlining bir yillik ulushlari berilsin. Bundan boshqa hojatingiz ham bormi, ey Abu Muhammad? Buyuring, dedi. Ato ibn Abi Raboh, ha, ey Amirul Mu'minin, Hijoz va Najd ahli arablarning asli hamda islomning yetakchilari. Sadaqatlarining ortig'i o'zlariga qaytarilsa, xalifa xub bo'ladi. Ey kotib, yoz, sadaqatlarining ortig'i o'zlariga qaytarilsin. Yana hojatingiz bormi, ya Abu Muhammad? Buyuring, dedi. Ato ibn Abi Raboh, ha bor ey mu'minlarning amiri. Chegarada turuvchilar dushmanga birinchi ro'baro keladilar. Musulmonlarga yomonlikni qasd qilganlarga qarshi urushadilar. Shuning uchun ularga ulushlarini mo'l qilib berilsa, chunki ular yaxshi ta'minlanmasalar chegara zoyi bo'ladi. Xalifa: "Xo'p bo'ladi. Ey kotib, yoz" chegarada turganlarga ulushlari mo'l qilib yetkazilsin. Buyuring ey Abu Muhammad, yana hojatingiz bormi? Ato ibn Abi Raboh, ha ey Amirul Mu'minin, zimmilarga toqatlardan ortig'i yuklanmasa, chunki ulardan olinadigan jizya dushmaningizga qarshi sizlarga yordam bo'ladi. Xalifa, xo'p bo'ladi. Ey kotib, yoz, zimmilarga toqatlardan ortig'i yuklanmasin. Yana hojatingiz bormi, ey Abu Muhammad? Buyuring. dedi. Ha bor ey mu'minlarning amiri, o'z haqqingizda Allohdan taqvo qiling. Shuni bilingki, siz yolg'iz yaratilganingizdek yolg'iz vafot etasiz. Yolg'iz qayta tirilasiz va yolg'iz hisob qilinasiz. Atrofingizdagilarning birontasi siz bilan birga bo'lmaydi. Hishom bu gaplarni eshitib, yig'lab boshini ham qilgancha qoldi. Ato ibn Abi Raboh turib chiqib ketdilar. Men ham orqalaridan ergashdim. Eshik oldiga yaqinlashganimizda bir kishi hamyon ko'tarib kelib, Amirul Mo'minin buni sizga berib yubordilar, dedi. Ato ibn Abi Raboh, hayhot, men sizlardan bu da'vatim uchun ajr mukofot so'ramayman. Mening ajr mukofotim faqat barcha olamlarning Parvardigori Allohning zimmasidadir, dedi. Allohga qasamki, Ato ibn Abi Raboh xalifaning oldiga kirib, bir qultum suv ham ichmay qaytib chiqdi. Ato ibn Abi Raboh uzoq umr ko'rdi. Yoshi 100 ga yetdi. Bu uzun umrini ilm va amal, yaxshilik va taqvo bilan to'ldirdi. Odamlar qo'ldagi narsalardan behojatlik va Alloh huzuridagi narsalarga umid qilish bilan umrini pok tutdi. O'lim atoni dunyo yuklaridan yengil, oxirat ozuqasidan og'ir holda topdi. Bunga qo'shimcha 70 marta haj qilgan. Bu degani 70 marta Arafatda turib, Alloh taoloning roziligi va jannatni so'rab hamda Allohning g'azabi va do'zaxdan panoh istab duo qilgan. Alloh uni o'z rahmatiga olsin. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar inson har bir narsani Alloh yo'lida tortayotgan bo'lsa unga hech qachon susaymaydi insonning boshiga musibatlar yetadi turli maqsadlar yo'lida xususan hurmatli bo'lgan ota onalarining xizmatlari sababli boshlariga biror bir musibat yetib qolsa bunga haqiqiy sodiq farzandlar g'amgin bo'lmaydi bu qiyinchilik meni bir umr qiynalib voy yetkizgan ota onam to'g'risida deb bunga g'amgin bo'lmaydi bir tug'ilishligidan ilgari uni yo'qdan bor qilgan tug'ilgandan keyin tamomiy ne'matlari bilan uni burkagan va shu yo'lda yetgan musibatlarga abadiy saodatni tayyorlab qo'ygan Alloh yo'lida unga musibat yetar ekan u hech qanday susayishligi mumkin emas edi ular o'zlariga yetgan Alloh yo'lidagi musibatlar sababli kuchayishganlari yo'q. Shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Allohdan toqatinga yetgancha degan oyatni Demak, Alloh mana shu toqatingizni qabul qilsa qiyomat kuni, mana shuncha toqatim bor. Mana shuncha ilmim bor edi, shuncha farosatim bor edi. Deb shu o'tsa Allohning oldida shu toqat hisoblanadi. O'shaning uchun bugun ummat hammasi bittasi 5 kilo olgan yukni, bittasi 2 kilo olgan, bittasi 10 kilo olgan. Ha biz toqatimiz yetgan shu deydi. Na sangada turib beradi, na bosh itoat qiladi, na bu Hammasi o'zini toqatiga o'zicha qo'yadi. qo'ygan. doim aytilgan toqat sahobalardan o'rganiladi toqat qanchaligini. Payg'ambar alayhisolamdan o'rganiladi qancha toqat borligini. Salafi solihinlardan o'rganiladi. Bular qancha toqati bor? Demak, sizga Alloh taolo ilm bergan, kuch-quvvat bergan, shijoat bergan, tajriba bergan. Ummatni dardiga malham bo'ladigan tavfiq bergan. Shuni hammasini sarflaysiz va Xudoni oldiga borib turib, ey Xudoyim, meni shuncha toqatim bor edi." desangiz, shuni Alloh qabul qilsa, shu sizni toqatingiz ekan. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli alloh subhanahu va taolo shaytonlarga o'sha farishtalarga berilgan vahiylardan ba'zisini eshitib qolishga imkoniyat ato etgani uchun ham yulduzlar bilan samo olami Alloh subhanahu va taolo tomonidan himoya qilindi. Va mana bu yulduzlar farishtalarga berilayotgan vahiylarni eshitishga harakat qilayotgan barcha shaytonlarni qatl qiladi va yondirib yuboradi. Bu mujohid sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan Alloh yo'lidagi jihad uchun chiqqan edilar. Alloh ularni musibatga, ochlikka, xor zorlikka tashlab qo'ymadi, balki ularni ochlik azobidan qutqardi. Dengiz ichidan ulkan kitni ularga taom bo'lsin uchun chiqarib qo'ydi. Ey, siz mana o'tiraver dedi. Unda tursiz, yana orqaga qarab tushib ketib qolmasin sen. Ey, tushmaydi. Ey, teskari qarab turay, kelgandan keyin o'z zo'rg'a tushib qolyapti. Mana tepa ekandek shap Keyin men teskari qarab o'tirib oldim aba abdulhamidga qartilni faqat teskari qarab turibdi kuchim tushib kelyapti deb keyin ko'maydida ko'p rosa shegi shundoq chiqdi ham <laughs> aba abdulhamidga to'xtadi avtomat shuni quvdi dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Yana aytadilarki, yana bu arab tilining foydasidan bilingki, arab tilini odat qilish aql, xulq va dinga kuchli ravshan ta'sir qiladi. Bu ummatni qalbini sahoba va tobiylarga o'xshatishga ta'sir ko'rsatadi. Ularga o'xshash bilan aql, din, xulq ziyodalashadi. Arab tilini o'zi dindandir. uni bilish farz, vojib. Chunki Qur'on sunnatni fahmlash farz. Ularni arab tilini fahmlash bilangina fahmlanadi deb turib mana bu qoidani ham aytadilarki, va ma la yatimul vajibu illa bihi fa huwa vajibun. Bir vojib, bir ish bilangina tamomiga yetadigan bo'lsa, ana shu ishni ham qilishlik vojib bo'ladi degan bir fuqarolarning qoidasi mana shu qoidani keltirib aytadilarki, arab tilini ham o'rganishlik bu har bir musulmonga farzdir dedilar. Seyshanba. Unutmaslar seni ul faymonlaring bordur. nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring boridu bu armani boy nafsoniyat qilib sarmoyadorlar tarafdori bo'lgan hokim gubernatorlarga arz qilib sudga berib oxiri istibdod uchun qilgan shuncha xizmati mukofotiga nihoyat xorlik bilan o'z mansabidan bekor bo'ldi va Qo'qon qishloqqa borib amal hasratidan betob bo'lib oxiri majnundek bo'lib, o'zini o'zi jarohat qilib o'ldi. Bu xoin oqsoqol mujohidlar sardori Mavraun nahridagi birinchi jihodning boshlovchisi ishonni ushlab bergan xoin Qodirqul oqsoqolning oxiri nihoyasi mana shunday xorizorlik bo'lib o'ldi. Mustabid hukumatı uni bizga Eshon hodisasida ko'p xizmat qilgan edi deb rioya ham qilmadi. Sarmoyador boy armanining kapital quvvati uni yiqitib qo'ydi. Allohu akbar. Chorshanba. Qanistaram qana qarshi. Janistaram jana qarshi. Hayvonlar ham o'zini yo'q otlar orqaga qolib qochib ketyapti. Agar uçlayan mı yaptı? At kaç yaptı? Tüye kaç yaptı? Şu bilen Müslümanlar bir payda takalıp gitken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafında megerem 10 kişi kalgan. Onlarda Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Ebu Süfyan, kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emekisi Hazreti Abbas, bunlar okşay sahabiler 10 kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kalgan narigilarni hammasi orqaga qarab qochishga boshlagan. Juda qattiq bir holat bo'lgan. Keyin hammalar o'zini yo'q etib qochishga boshlaganda, lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam juda o'zini mustahkam ushlagan va uni atrofidagi sodiq sahobilari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amakisi Hazrat Abbos deganki, "Ey amaki, shularga baqirin sahobalarga. Deyinki, "Ey bay'at berganlar, qaytinglar orqaga. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelinglar deb baqirin degan. Payshanba. Shu nomni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Shu nomni son ko'p sonli. Buning sababi esa dedilar olimlar, folbinlar, arroflar, munajjimlar ular g'ayb olamiga zohiriy ishlar bilan, tajribalar bilan yoki ma'lum sabablar bilan dalil keltirmasdan, balki bu ishda jin va shaytonlardan yordam so'rashlaridir. Shariati islomiyada jin va shaytonlardan yordam so'rash tiniq shirkdir. Moz ibn Jabal radhiyallohu anhu qilgan rivoyatlarida u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Kimki Alloh yo'lida tuya bo'talog'ini emizish orasidagi fursatcha jang qilsa, unga jannat vojib bo'ladi deganlarini eshitdim dedilar. Imom Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy va Ibn Majah rivoyatlari. O'sha tepada turganimiz xalq lekin qidirib yuribdi kalonni bo'lib. Haligilar. Qayda ko'rganlar aytgan bo'lsa keyin qidirishgan lekin biz tepada yuribdi. U yoqqa o'tgan, bu yoqqa keyin kechasi u taxmin o'n ikkigacha u yoqqa bu yoqqa yurishdi o'zi keyin jimoyat sahar tahajjud payti turdikda namoz o'qib turib turib ketdik shovul tomonga kechasi keyin kunduzi ham <coughs> ertasi kuni kechasi boshlandi ketyapmiz keyin ko'p yerlarda hali palatkalar kechasi o't yoqib o'tirgan u biz bilmagan u pavjili ekan haligi get ekan biz ulardan ham o'tib ketaverganmiz ular bilmagan kechasi oddiy mashina xalq deb o'ylagan Biz ham ular oddiy odamlar deb hali ko'chilar deb o'ylab ketaverganmiz. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا Birodarlar, ko'zni yummang agar bo'lsa ko'zingiz. Musulmonga kufr bergan aziyatga bir qarang. Bu holatda yashab bo'lmas, axir o'ylang o'zingiz. Biroq qanday yashash lozim vaziyatga bir qarang. Yov fasodga amr qildi, odamlarga do'q etib, fasodlardan qaytaruvchi odamlarni yo'q etib, boshingizni baland aylab, ko'zingizni loq etib, har tarafda bo'lib turgan ma'siyatga bir qarang. Jabr ko'rsa el ichinda mo'minlar netmoq kerak. Biling bunday el ichindan bosh olib ketmoq kerak. haq tushirgan ul kitobga murojaat etmoq kerak. Rasululloh kitob qilgan vasiyatga bir qarang. Bugun har bir yurt boshida jafokor hokim turar. Barcha birdek zulm ko'rsa, azizlikda kim turar? Musulmonlar tajovuzda hanuz ko'plar jim turar. Bu holatga chidab turgan hamiyatga bir qarang. Bugun jonsiz bu ummatning holi bo'ldi yomonda. zulmlardan qayga qochsin, yov kutar to'rt tomonda. Odamlardan adolatni ko'rmadik bu zamonda. Adolatli zamon bo'lgan shariatga bir qarang. Endi Ravoha birodarimizning darsliklaridan navbatdagisini tinglaymiz. Allohumma allimna ma yanfa'una va fa'na bima 'allamtana va zidna ilman ya alim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقنا هم إن شاء الله سلام لن أتبو تديان إسلات مامس بو حق أهلية الله سبحانه وتعالى تلافدان كلا ديان امتخان الله سبحانه وتعالى تلافدان كلا ديان امتخان ibtilo hatman, ya'ni shak shubhasiz ekanligiga to'g'risida. Imtihonsiz, musibatlanishsiz jannat yo'q ekanligi to'g'risida aytib o'tamiz va bu eslatma bo'ladiki, albatta bir odam jannatni umid qilsa, Alloh subhanahu va taoloni jannatiga orzumand bo'lsa, albatta imtihon bosqichini bosib o'tmoqligi zarur. Bu oyat hadislarni umumiy xulosasi buni ko'rsatadi. Balki ba'zi ulamolar imtihon kelishligi, musibat kelishligini farz ham deydi. Ya'ni bir vojibotlardanki imtihon bosqichini albatta bosib o'tishligi kerak. Musulmon, ya'ni jannatni orzumand qilingan kishilar. Chunki bu birinchidan anbiyolarning yo'li, anbiyolarning yo'li, anbiyolar eng insonlarning ichida ibtiloga, mashaqqatga duchor bo'lgan kishilar, eng mashaqqat chekadigan kishilar anbiyolar bo'lgan. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma al-amsala fal-amsal. Insonlarning ichida eng ko'p ibtilo, musibat bosqichini bosgan kishilar bular anbiyolar. al amsala fal amsal. Undan keyin anbiyolarga harchand ergashishligi ko'p bo'lgan kishilar. payg'ambarlarga eng ko'p ergashgan kishi o'sha ergashganiga loyiq imtihon keladi. Ozroq ergashsa, ozroq ergashganiga loyiq imtihon keladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Shuning uchun bugun inshaalloh har bir ahli islom musulmon o'zini boshidan jannatga olib boradigan hayot yo'lida boshidan kechirib o'tishligi kerak bo'lgan ibtilo to'g'risida, musibat to'g'risida eslatib o'tamiz va ozgina shu anaqaga mavzuga to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo jannatni nafsga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yganligi to'g'risida aytadi. Huffatin naru bishahawati va huffatil jannatu bil Jahannam nafs xohlaydigan, ishtaha qiladigan, rasa bir maza qiladigan, nafs maza qiladigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Jannat bo'lsa nafsga yoqmaydigan, nafs mashaqqat chekadigan, nafs ozorlanadigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Shuning uchun bu ham dalolat qiladiki, <clears throat> insonni hayot kechirishligi, jannatga borishligi ibtilolardan, musibatlardan va mashaqqatdan iborat ekanligi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mana Baqara surasi Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrulloh ala inna nasrallohi qarib. Hammaga ma'lum Baqara surasidagi oyat bu oyatda go'yoki Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga ergashgan kishilarni hayot tarzini modomiki bu kishilar jannatni yo'lida kurashar ekan, bularni hayot tarzini go'yoki bizni ko'zimizni oldimizga olib kelib tasavvur qilib beryapti. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Sizlar jannatga kirdim deb gumon qilasizlarmi? Hasiba gumon ma'nosida. Ya'ni Alloh jannatga kirdim deb o'ylamanglar, gumon ham qilmanglar hali. Hali gumon ham qilmanglar. Sizlardan oldingi payg'ambarlarga ergashgan kishilarga yetgan musibat sizlarga yetmasdan turib, jannat haqida o'ylanmay qo'yoringlar. Jannat haqida o'ylanmay qo'yoringlar, chunki sizlardan oldingi kishilar valamma yatikum masalul ladina xalaw min qablikum massathumul ba'sa. Ularga qattiq mashaqqatlar yetdi, vaddarra zararlar yetdi. Hattoki ularning ichidagi rasul aytvordiki, mata nasrulloh. Qani endi Alloh nusrati qachon keladi deydigan darajada bo'ldi. Payg'ambarlar eng mashaqqatga sabr qiladigan kishilar bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Toifga chiqqanida Rasululloh sallamni hamma joylariga tosh otib yorishdi. Oyoqdagi oyoq kiyimlari qondan to'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga farishtalar keldi. Ayting Muhammad alayhisalom shu ikkita axshabayn e, ikkita tog'ni bir bir-biriga kiyishtirib yoramiz, olib kelib bir-biriga bir yopishtiramiz, o'rtasidagi toif ahli o'lib ketadi dedi. Farishtalar keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sabr qilgan edi. Rasululloh vasallam aytdiki, "Yo, ular Allohumahdi qavmi fa innahum la ya'lamun." Ey Alloh, ular bilmasdan qilyapti. deydigan kalimalarni Rasululloh alayhi vasallam aytadi. Ya'ni anbiyolar eng mashaqqatga sabrli bo'lgan kishilar, anbiyolar hattoki Allohning nusrati qachon keladikin deydigan holatga yetgandan keyin ala inna nasrallohi qarib, Allohning nusrati keyin keladi. Bo'lmasam jannat haqida o'ylanmanglar deb Alloh taolo bayon qiladi. Boshqa oyatlarda ham Alloh subhanahu va taolo ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولا نبلونكم بو تأكيدي آيات ها لام لام التوكيد آه واقعة في جواب القسم ها قسم جوابك إليك لام Vallahi la abluwannakum. Ha? Alloh go'yoki qasamiyat qilib, albatta sizlarni imtihon bosqichidan o'tkazaman, albatta sizlarni sinayman. Hattoki ichinglardan mujohidlarni, sabrlarni tanlab olishlik uchun. Bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taoloning jannati juda qiyin, mashaqqat bilan erishiladigan va bu mashaqqatdan keyin insonga berilgan ne'matni eng kattasi ekanligi dalolat qiladi. Shayxul Islom ibn Taymiyya aytadiki, inson mubtalo bo'lishligi shak shubhasiz musulmon. Musulmon odam albatta musibat chekadi. Mana aytib o'tdik, jannatni orzumand bo'lgan kishi albatta ibtilo bosqichidan, imtihon bosqichidan o'tadi. O'tishligida bo'lgan musibatlar u uchun rahmat bo'ladi. Hikmati shundaki, imtihon bosqichi musibat kelishligi insonni Allohning huzuriga borguncha bo'lgan gunohlari mag'firat bo'ladi. O'sha kelgan musibatlar, kelgan imtihonlar sababli deb Shayx Taymiy bayon qiladi. Ya'ni bu dunyodagi musulmonga kelgan musibatni hammasi xayr, yaxshilik deb aytadi. Shayx Islom Ibn Chunki bu musibat sababli insonning gunohi kechiriladi. Musibat sababli Alloh taoloning rahmati yaqinlashadi. Musibat sababli inson Robbisini tanib, Robbisiga talpinib ham turadi. Agar bir e, anaqaga e'tibor berilsa, hamma tandurus bo'lgan vaqtida, hamma sharoitlar muhayyo bo'lgan vaqtidagi insonni Robbisiga sig'inishligi bilan haligi musibat chekkan insonni Robbisiga sig'inishligi boshqa-boshqa bo'ladi. Illo Alloh rahim qilgan kishilar mustasno bo'lmasam, aksar odamlar shunaqa. Aisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan bo'lsa kerak hadis sharif. Innalloha ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Alloh subhanahu va taala agar bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularga musibat beradi. Ularga imtihon bosqichini beradi. Hattoki bu dunyodagi qilgan gunohlari hisob kitobi qiyomat kuniga qolmasligi uchun. Agar bir qavmni, bir odamni Alloh taolo yaxshi ko'rsa, unga musibatlarni ko'p beradi. Iymonga yarasha musibatlarni beradi. Chunki musibatlarni eng ko'pini qilgan kishilar payg'ambarlar. Payg'ambarlarni Alloh taolo eng yaxshi ko'rgan. Undan keyin payg'ambarlarga eng yaxshi ergashgan ashablarni hayotida ko'rganmiz eng katta musibatlarni. Hattoki mana Ammor ibn Yosir oilasida Habbob ibn al arad misolida ko'ramizki, eng qattiq dahshatlangan, imtihonlangan Abdulloh ibn Huzafa as sahmi bu kishilarning hayotidan misolida ko'ramizki, payg'ambarlarga qattiq ergashgan edi, bularning ustiga katta musibatlar keldi. Va natijada jannatga kirdi. Jannatga kirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida bo'lganida mahshargohda eng oxiri qolgan kishi bu dunyoda eng lazzatlanib o'tgan hayotini lazzat bilan o'yin kulguyu ayshu ishrat bilan o'tgan kishini jahannamga olib kirib, bir marta jahannamga tiqib chiqaradi. Shunda haligi kishiga aytadi Alloh subhanahu va taolo: "Hayotingda bir lazzat ko'rganmisan?" desa, "Yo'q, mutlaq hayotimda lazzat ko'rmaganman" deb deydigan darajada bir marta jahannamga kirgizib chiqargandan keyin. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo bu dunyo to'la imtihon bilan o'tgan. Bu dunyo to'la qiyinchilik bilan, mashaqqat bilan o'tgan kishini jannatga bir marta kirgizib chiqarar ekan. Hayotingda qiyinchilik ko'rganmisan desa, umuman hayotimda qiyinchilik ko'rmaganman deb, haligi jannatni ko'rgan ne'matini oldida mutlaq oldingi mashaqqatlarni unutib yoradigan darajada bo'lar ekanki, mu'minning hayoti ham shunda. Mu'min Alloh subhanahu va taoloning yo'lida qanchalik ozor chekmasin, mashaqqat chekmasin, boradigan joyi jannat. bir marta jannatni Alloh subhanahu va taolo eshigini oldiga olib kelganda bu dunyodagi mashaqqatlar chiqib ketadi. Inson albatta musibat chekish kerak, Allohdan musibat so'rashlik kerak degani emas, lekin bu musibat turlicha bo'ladi. yoki bo'lmasam nisbiy musibatlar. Bir odamni doim qorni og'riydi. Bir odamni doim bosh og'riydi. Bir odam jisman zaif, bir odam doim malariya bo'lib turadi. Bu qanday musibat emas? musibat hammasi. Oyat nozil bo'ldiki, biror bir amal qilmanglar, illo o'shanga yo jazo olasizlar, yo mukofot olasizlar degan oyat nozil bo'lgandan Nisa surasi. Abu Bakr keldi, "Ya Rasululloh, qanaqa oyat bo'ldi bu? Qalbim juda ezilib ketyapti. Biror bir odam bormi yomonlik qilmagan, zulm qilmagan, ya'ni gunoh qilmagan?" Inson bor hammasi gunoh qiladi, lekin hamma qilgan amaliga so'roq berishlik inson bunga taqat qila olmaydi deganida Rasululloh sollallohu alayhi Ba'zida kasal bo'lib turasizmi dedi. Ha desa, o'sha narsa kafforat bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Bir Alloh subhanahu va taoloning imtihon bosqichlari kelsa Allohdan bunga sabr qilsam Alloh menga ajr beradi. Buni natijasi jannat deb turib fikr qilib olishligimiz kerak. Bu yoki bo'lsa boyagi nisbiy anaqalar, musibatlar. Bosh og'rishi, qorin og'rishi, tif, malariya shunga o'xshagan kasalliklar hammasi Alloh taolo tomonidan kelgan musibatlar va hammasi xoir. Hattoki Ahmad ibn Hanbal bir haftada bir marta kasal bo'lmasa yig'lar ekan. Allohni anaqasidan chiqib qolyapman deb e'tiboridan. Balki avvalgi salaf solihinlar qo'qardiki, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun oyatini tilovat qilganda eshitganida zirillab yig'lardi bular. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda kutmagan tarafidan biz muhlatlantirib qo'yamiz. Sizga ne'matlar bilan varsa, hamma sharoitingiz zo'r bo'lsa, tandurust bo'lsangiz, hech narsa bo'lmasangiz, kasal ham bo'lmasangiz, boshqa ham bo'lmasangiz, salaf solihinlar bu holatdan qo'rqgan. Alloh taolo menga o'ylamagan tarafimdan muhlatlantiryapti. Na menga musibat yo'q. Na men Alloh subhanahu va taolo tarafiga talpinishim yo'q deb qo'rqan ekan. Shuning uchun insonga musibat kelishligi, kasal bo'lishligi, boshqa bo'lishligi hammasi xayr va buni natijasi jannat bo'ladi, lekin o'sha narsani imtisal, ya'ni Alloh subhanahu va taolo tomonidan va buni natijasi jannat, bunga ajr olishligim faqat Allohni vajhi uchun qilsam, Alloh uchun sabr qilsam ajr olaman degan narsani banda mulohaza qilmoqligi kerak. Ba'zi o'rinda savol ham bo'ladi. Har bir musulmonga, har bir odamga imtihon bosqichi kelishligi shart deb aytyapsiz. Abu Bakrga kelmagan-ku. to'shakda yotib vafot qilgan-ku degan savollar ham bo'lishligi mumkin. Abu Bakr radhiyallohu anhu mana zaif asarlarda rivoyat qilinsa ham Abu Bakrning iymoni butun ummatni iymonidan og'ir keladi degan asarlarda eshitganmiz, to'g'rimi? Agarchi zaif bo'lsa ham asarlar. Lekin e, Abu Bakrni to'shagida yotib vafot qilishligiga ba'zi bir asarlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar dalolat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablari bilan bir necha kishilar bilan toshni ustida turganda tosh qimilladi. To'g'rimi? Tosh qimillaydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihda tinchlan. Chunki seni ustingda nabiy turibdi, siddiq turibdi va shahidlar turibdi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qiladi. Shunda toshni ustida kimlar bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladi, Abu Bakr bo'ladi, Ali ibn Abi Talib bo'ladi, Zubayr ibn Avvam bo'ladi. Ba'zi rivoyatda Sa'd ibn Abi Waqqas ham bo'ladi. Lekin haligi uchalasi nima bo'ladi? Shahid bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan Siddiq shahid bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni e, shahidlar qatoriga qo'shmagan deb turib, Abu Bakrni boyagi savolga shunday deb ulamolar javob beradi. Vallohu alam bo'lmasam hamma musulmon ibtilo bosqichini bosib o'tishligi kerak. Farqi yo'qki, bu imtihon bosqichi umumiy imtihon, to'plamiga kirsin va nisbiy, ya'ni shaxsiy imtihonlar bo'lsin. Bularda albatta musulmon kishi bosib o'tishlik kerak, jannatni umidvor bo'lgan kishilar. Alloh subhanahu va taolo o'zini o'sha imtihon sababli jannatga kirgizadigan bandalardan qilsin. Alloh taoladan so'rab qo'laylik. Bu bugungi kunga eslatma, ha? Eslatmamiz nima mavzuda bo'ldi? Musulmon ahliga, haq ahliga albatta musibat kelishligi shart go'yoki. Hatmiyatul ibtila. musibat bosqichini albatta musulmon e, toifasiga kelishligi zarur. Bu siz jannat bo'lmaydi degan eslatma asosida ozgina to'xtalib o'tdik. Alloh taolo o'zi manfaat qilsin. Jazakumulloh xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi navbatni birodarimiz Abdulboqiyga beramiz. Kufr mamlakatlarida yuradigan musulmonlarga qiladigan xitobimizda davom etamiz. bugun o'ta dolzarb masalada erlar uchun ornomus hisoblangan va erlarning himoyasi ostida bo'lmog'i zarur bo'lgan ayollar haqida so'z ochamiz. Ayol bu shaxs o'zining zaifaligi va nozikligi bilan er kishidan himoya va qattiq kuzatuv talab qiladi. Ya'ni har bir himoya vazifasini ado eta oladigan er qo'l ostidagi zaifalarni nazorat qilib, yot nazardan ehtiyot qilib turmog'i shart. islomda ayollar avrat deb hisobga olingan bo'lsa-da, kufr olami bunga zid bo'lgan tarzda ayollarni gullarga qiyosladi. Albatta, gul bo'y taratib ochilgan vaqtda uning hididan xohlagan odam bahramand bo'lishga haqli bo'ladi. Bugungi kunda o'zining gul ekanligini his qilish nafaqat kufr dunyosining ayollariga, balki islom olamining ayollariga ham ancha manzur kelib qolgan. Biz aynan o'sha o'zini muslima hisoblovchi, o'zining mu'mina ekanini da'vo qiluvchi, qo'shtirnoq ichida hijobda yurgan ayollar va qizlarga qarata aytmoqdamiz. Bu hijobki rang-barang, harir, turli bezaklari bilan insonni o'ziga tortuvchi, tor yoki yupqaligidan boshqa ochiq-sochiq kiyimlardan farq qilmaydigan, hammaning e'tiborini o'ziga tortuvchi hijob. yildan yilga o'zgarib, yangicha tuz olib, musulmonlar olamiga kirib kelayotgan bu liboslar islomga qanchalik zarar keltirayotgani haqida quyida so'z boradi. Ayollar aql jihatidan erlarga qaraganda ancha zaifligi bois, ko'pgina hollarda aqlga qarab emas, balki nafsning istak-xohishiga qarab ish tutadilar. Ya'ni kofirlarning kufrona tashkiliy ishlari ostida ishlab chiqarilgan liboslarni tap tortmay kiyib ketaveradilar. Ayniqsa bunday liboslarning harir jimjimadorligi ayollarning e'tiborini ko'proq o'ziga tortadi. Aniqki bunday jimjimador kiyim kiygan ayol yoki qiz har qanday erning e'tiborini o'ziga tortadi. U xoh hijob ko'rinishda bo'lsin, xoh boshqa ko'rinishda bo'lsin, buning farqi yo'q. Muhimi ular boshqalarni o'ziga tortuvchi ko'rinishga ega. Bu holatni o'rganib chiqamizda, buyuk Robbimizning bu haqdagi farmoniga e'tibor qaratamiz. Mu'minalarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklarga tikishdan to'ssinlar va avratlarini haromdan saqlasinlar hamda ko'rinib turgandan boshqa zeb ziynatlarini ya'ni ustilaridagi liboslardan boshqa zeb ziynatlarini nomahramlarga ko'rsatmasinlar va ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar ular zeb ziynatlarini ko'rsatmasinlar nur surasi 31 oyatdan avratlarini haromdan saqlasinlar ya'ni o'ziga mahram bo'lmagan kishilarga avratlarini ko'rsatib, ularning hissiyotlarini jumbushga keltirishdan qaytarilmoqda. Xo'p, ular bunday liboslarni kiyib avratlarini yopdilar ham deylik. Biroq bu liboslar avratni berkitish o'rniga o'zlari avratga aylanmasmikan? Ya'ni tor qilib tikilgan yoki yupqaligidan tana ko'rinishi darajasiga yetib boradigan kiyimlar ularda yanada kishining e'tiborini tortuvchi magnit hosil qilmasmikan? Ular zeb ziynatlarni ko'rsatmasinlar. Bu jumla oyatda takrorlanib kelmoqda. Ya'ni yot nazarga yalt etib tashlanadigan ziynatlarni ko'rsatishdan qaytarilmoqda. Hozirgi liboslarni ko'plarining turishi zeb ziynat emasmi? Ulardagi rang-barangliklar, yaltiroq shakl va naqshlarning turgan bitgani zeb ziynat emasmi? Bu liboslar ayollarda ayollik dunyo ko'rinishini yo'qotmas ekan, ular Qur'on va hadisga aslo to'g'ri kelmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar do'zaxda ikki toifa kishi borki men ularni do'zaxda ko'rdim dunyo hayotida hozirgacha ko'rmadim biri shunday toifaki qo'llariga molning dumiga o'xshash qamchini olib u bilan odamlarni uradilar ikkinchisi shunday xotinlarki kiyimlari bo'la turib yalang'ochdirlar ya'ni tor va yupqaligidan kiyimlari bo'lsa ham yo'qqa o'xshab turadi imomi muslim rivoyati to'g'ri hozirgi muslimalar yuqoridagi hadisda keltirilgan sifatlarga yetib bormagan bo'lsalarda atrofdan kuzatuvchi ko'zlar uchun gunoh qilishga yetarli darajada ko'rinish bermoqdalar ba'zi o'rinlarda islomning nomusi sanalgan muslima qizlar o'z aka uka va boshqa erkak mahramlarining daislashib ketishiga shu yo'sinda sababchi bo'lmoqdalar ahli ayolining ko'chaga qanday kiyim kiyib chiqib ketayotganiga e'tibor bermay qo'yadigan erlarning ko'payib ketishi ham aynan mana shunday dunyoparast ayollarning ko'payishidan vujudga keladi biz zamonamiz ayollarini yomon otliq qilmoqchi emasmiz biroq dunyoni fasod egarlab turgan bir vaqtda fasodchilarga musulmonlar ham sherik bo'lishlarini istamaymiz xolos bunday o'rinda albatta ahli ayoliga befarq bo'lib qolgan erlarga ham aytadigan so'zlarimiz bor mo'minman degan yoshu qari dindoshlarimizga qarata ey ummat ahlingizga e'tiborli bo'ling qiyomatda ular ustida so'roq qilinishingizni unutmang rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahoba ikromalardan hamda barcha salaf solihinlardan qolgan siyratni saqlang g'ayrat hamiyatni saqlang deymiz albatta e'tiborli bo'lishimiz o'zimiz uchun ham dinimiz uchun ham foydalidir alloh taolo barchamizga mustahkam iymon va kuchli hamiyat bersin Albatta u eng mehribon va marhamatli bo'lgan zotdir. Uyat ketdi, hayo ketdi, ketdi or, tor ko'chadan chiqmay qoldi hayollar endi insof kutishdan ne foyda bor erkaklarni dayus qildi ayollar erlar bilan huquqlarin tenglamish erkak degan sharaf bo'ldi uvollar bugun bashar ahli shuni anglamish erkaklarni dayus qildi ayollar namozgohda tursa ko'zda ashki yo'q bark chiqarmay qo'ydi yangini hollar bilaklarda quvvat dilda rashki yo'q erkaklarni dayus qildi ayollar qizlar bilan to'lar tunda shaharlar uyalmoqda hatto ko'kda hilollar ibodatda halovat yo'q saharlar erkaklarni dayus qildi ayollar er bo'laman dedi shunga erishdi bu holatdan buzildilar devorlar erlargachi ziraklarni berishdi erkaklarni dayus qildi ayollar Yigitlari jihodga qo'l urmadi. Jihod endi kelib qoldi. Malollar hayo bilan dalda berib turmadi. Erkaklarni dayus qildi ayollar. Minbarlarga o'tirdilar laganlar, tog'u toshda yuribdilar rijollar, erlarni biz boshqaramiz deganlar. erkaklarni dayis qildi ayollar bu haqiqat so'zlarini sen anglagin rijollar ham bo'lmasinlar uvollar ey mujohid tog'u toshni tanlagin erkaklarni dayis qildi ayollar Endi navbatni birodarimiz Yahyo Hikmatiga beramiz. Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni bismillahir rohmanir rohim assalomu alaykum muhtaram tavhid ahli 32 suhbat oxirgi suhbatimizda juhudlar yahudmas xalqlarining nafsoniy istak xohishlarini qo'zg'ata verish yo'li bilan bu xalqlarni o'z hukumatlari va din peshvolariga qarshi qilib qo'yishlarini ko'rdik. Chunki davlat va din rahbarlari o'z xalqlarining fahsh va fasodga botib ketishlarining oldini olishga urinib, omma xalqining yahudiylar aynitib bo'lgan nafslariga xunuk ko'rinib qolishlarini bu Yahud ismli ins shaytonlari oldindan hisobga olgan ekanlarini ham ko'rdik. Endi Yahudmas xalqlarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish yahudiylarga nima uchun kerak bo'lib qolgani va ular buni qaysi vositalar bilan amalga oshirayotganlari mavzusiga kelib to'xtagan edik. Bu haqda Sion bitiklarining davomida Sayyohniz donishmandlari bunday debdilar: Hoylarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish bizning maqsadlarimizga erishishimizning kalitidir. Bizning sharhimiz. Mana javobi. O'z maqsadlariga erishishlari uchun ekan. Yahudiylarning maqsadlari nima edi? Buni oldingi suhbatlarimizda o'tgan edik. Eng nihoyisi tamomiy insoniyatni o'z podshohlari va messiyalari Dajjolilayinga bo'ysundirish bilan jumla jahonga hokim bo'lish edi. Ungacha esa shu Dajjolning kelish yo'lini tayyorlash. Bu degani dunyo ishlarini ich-ichidan o'z qo'llariga olishlari edi. Ana endi shu barcha maqsadlariga yo'l ochib beruvchi kalit bu hoylarning, ya'ni yahudmas xalqlarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish ekan. Demak, olamiy yahudiyat jahonga o'z hokimiyatini o'rnatishdan oldin yer yuzidagi mavjud hokimiyatlarni ich-ichidan aynitib, bijg'itib, qo'porib tashlashlari lozim ekan. Shundagina juhudlar o'zlarining olamiy Isroil davlatini yer kurrasiga hokim qila olar ekanlar. Shu o'rinda yahudiylar biz musulmonlarga mana sizlar ham o'zlaringizning olamiy xilofat davlatingizni barpo etmoqchisizlar-ku. Mana biz yahudiylar ham o'zimizning olamiy yahud davlatimizni tuzmoqchimiz. Sizlarga mumkin u, bizga mumkin emasmi? Shu bizga ayb ekanmi? deyishlari mumkin. Agar juhudlarning bunday iddaolari bo'lsa, biz islom ahlining ularga aytadigan quyidagi aniq javoblarimiz bor. Yaxshilab eshitib olsinlar. Birinchidan, islom xalifaligini barpo etish va faqat undagina yashashni Robbil alamin buyurgandir. Allohning oxirgi payg'ambari Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshlab bergan sayyoramizdagi so'nggi nubuvvat davlati u zoti bobarakotning birinchi o'rin bosari xalifasi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan boshlab to dunyo tugagunga qadar endi xalifalik davlati deb yuritiladi. Ya'ni xilofat o'z ma'no mohiyati va vazifalari bo'yicha o'sha o'sha nubuvvat davlati bo'lib, endi tepasida xalifa turgan uning davomidir. Mutlaq podshoh Alloh subhanahu va taolo yerga oxirgi ilohiy dasturul amali Qur'oni Karimni nozil etganidan so'ng endi Qur'on nizomidan, shariatidan o'zgacha nizomlarda yashash insu jinga harom bo'lgani yangilig, shu nizomni barpo etib turuvchi asbob shu dinning o'zidan kelib chiquvchi xalifalik davlatidan boshqacha davlatlarning yer yuzida mavjud bo'lishi ham haromdir. Endi bashariyat faqat xalifalik davlatida yashashiga o'z yaratuvchisi tomonidan buyurilgandir. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Men sizlarga ne'matimni to'kis qilib berdim va sizlar uchun islomni din qilib tanladim. Maida surasi 3-oyatdan. Albatta Alloh nazdidagi maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Oli Imron surasi 19-oyatdan. Yahud davlatini barpo etishni esa barcha kufr davlatlari singari Alloh buyurmagandir, balki aksincha ular Xudoning rizoligiga qarshi quriluvchi davlatlardir. Ikkinchidan, islom xalifaligi olamlar Parvardigori nozil etgan ilohiy dasturul amal Qur'on shariati bo'yicha faoliyat etadi. Yahud davlati esa barcha kufr davlatlari qatori kofirlarning o'z nafslari va shaytonlarining vasvasalaridan kelib chiqqan konstitutsiyalari asosidagi qonunlar yuzasidan ish yuritadiki, ular bandalarning to'qmalari bo'lganidan doim eskirib, hayotga yaroqsiz bo'lib turaveradilar. Allohning dinidan o'zga din istaydilarmi? Axir osmonlar va yerdagi barcha jonzot istasa istamasa unga bo'ysunib turibdi-ku. O'shalar, ya'ni Allohning diniga itoat qilishni xohlamayotganlar ham faqat uning o'ziga qaytariladilar-ku. Oli Imron surasi 83-oyat. Kimda kim islomdan o'zga din istasa, bas uning qo'shtirnoq ichida dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardandir. Oli Imron surasi 85-oyat. Uchinchidan Islom xalifaligimiz arablarning yo biror bir ajam qavmining davlati emasdir. Bularni ulug'lash, oliy qilish uchun qurilmaydi. Balki bir ota-onadan tarqagan bu insoniyatni yana bir davlatda Allohning bandalariga adli ilohiyni joriy etayotgan jahoniy islom xilofatida yashashga musharraf etishdir. tashqariga olib boradigan urushlari boshqa xalqlarni qaram yurtlarini mustamlaka qilish uchun bo'lmay, insonlarni dunyo va oxirat saodatiga eltadigan islom dinini ularga ham yetkazish uchunginadirki, bu ham da'vat yo'lini qurol kuchi bilan to'sishgach, shunga qarshi Alloh farz qilgan jihod bo'ladi. Yahud davlati esa faqat yahudiylar davlati bo'lib, shu qavmni oliy qilish, unga tamomiy turish turmush sharoitlarini muhayyo etib berish uchun quriladi. Bu davlatning oxirgi maqsadi esa Yahud qavmini butun bashariyat ustidan hukmron, boshqa barchani esa juhudlarga xizmatgor, qul, xor qilishdir. Buning boshlanishini hozirgi kichikkina Isroilda ham ko'rib turgandirmizki, unda yahudiylarga hamma yaxshi yashash sharoitlari yaratilib, Falastin arablarining esa uy-joylari buzilib, o'rniga juhudlarning yangi obod manzillari qurilyapti-yu, arablar esa hech qanday qulayliklarsiz kapalarda kun kechiryaptilar. Yahud va boshqa barcha kofir davlatlarining tashqariga bo'lgan urushlari ham o'zgalarning mulklarini bosib olish, boyliklarini tashib ketish uchun bo'ladi. O'z nafslari uchun boshqa xalqlarni millionlab qirib ham yuboraveradilar. 4-dan bizning islom xalifaligimiz mavjud kufr davlatlarini pismayvolib, axloqan buzish, aynitish, fahsh fasodga ketkazish yo'li bilan tug'ilmaydi. Aksincha, shu yahudi g'alamislar buzib yuborayotgan dunyoni buzg'unchiliklardan qaytarishga, halokat yoqasidan ushlab qolishga, xabis turish turmushdan pokiza islomiy hayotga va maxluqlarga qullikdan yakka Allohga ibodatga chiqarishga qaratilgan da'vatlar va muqaddas jihodlar bilan tug'ilajak inshaallohul aziz. Olamiy Yahud davlati esa bu Sion bitiklarida va voqelikda ham ko'rayotganimizdek mavjud davlatlarni maxfiy tarzda nafsoniy hissiyotlarga ketkazish, fahsh fasodni avj oldirib aynitish, ich-ichidan buzib yuborish yo'li bilan dunyoga keltirilar ekan. Endi aytingchi, kimning davlati jo'mardu, kimniki pastkash, kimniki pokiza yu, kimniki xabis ekan. Va nihoyat 5-dan islom xalifaligi yer yuzi aholisini o'z yaratuvchisiga iymonga chaqiruvchi, Allohga ibodatni qoyim qiluvchi, boy kambag'al masalasida ijtimoiy adolatga e'tibor berib, diqqat markazida tutuvchi hamma yaxshiliklarga buyuruvchi va barcha yomonliklardan qaytaruvchi davlatdir. Bu haqda g'ayb oshkorni birdek biluvchi buyuk zot Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida mana bunday bildirib qo'ygandir. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ularni musulmonlarni agar biz yer yuziga g'olib qilsak Ular namozni to'kis ado etadilar, zakotni haqdorlarga ato etadilar, yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Barcha ishlarning oqibati Allohning izmidadir. Haj surasi 41-oyat. Olamiy Yahud davlati esa ko'pchilikni dunyoda o'z jodugarliklari va boshqa rang-orang hunarlari bilan aldab ahmoq qiluvchi, oxiratda esa o'zi bilan birga abadul abad azob oqibatlarga olib kirib ketuvchi Dajjolil ainga butun bashariyatni bo'ysundirib berishga urinadigan davlat bo'lmoqchi ekan. Olamiy yahudiyat va ularning bugungi kichikkina Isroil davlati hozirdanoq shu halokatli ishga astoydil bel bog'laganlar va insoniyatni bu o'ta ketgan kazzobni kutib olishga zo'r berib tayyorlamoqdalar. Hadisi shariflardan va ulamolarning yetkazishlaridan bilamizki, biz musulmonlarning bo'lajak islom xalifaligimiz esa Imom Mahdi boshchiliklarida insoniyatni bu olamshumul musibatdan najot berish uchun Dajjolga va uning hizb shayotin qo'shiniga qarshi ko'ksini qalqon qiluvchi davlatdir. Mavzuga xulosa qilib aytsak, biz musulmonlarning islom xalifaligimiz Allohning amri ilohisiga muvofiq hujjati zamonamiz iborasi bilan aytganda to'liq qonuniy davlatdir. Yahudiylarning ular orzu qilayotgan xoh jahoniy Yahud davlati bo'lsin, xoh hozirgi kichkina Isroillari bo'lsin, hech qanday ilohiy hujjati bo'lmagan g'ayri qonuniy, aksincha Alloh harom qilgan davlatlardir. Davrimizdagi 200 ga yaqin jamiki davlatlar ham kufri bo'lganlari sababidan ayni maqomda Alloh harom qilgan davlatlardir. Faqat islom xalifaligi insonlar uchun Alloh buyurgan halol davlat duru xolos. Mavzuning davomini inshaalloh kelgusi suhbatimizda davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh bu bilganlarimizni barchamizga foydali qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aylab hayron, dunyoni qilding Sen qilding vayron. Assalomu alaykum. Hurmatli muhojirlar, mujohidlar. Kecha payshanba kuni harakatimizda navbatdagi valima to'yi bo'lib o'tdi. Ushbu valimaga ko'p mujohid birodarlarimiz tashrif buyurishlaridan tashqari, ahli ilm birodarlarimiz ham o'zlarining iymoniy ozuqalari bilan qatnashdilar. Shu jumladan shahid qo'mondonimiz Jumaboy akaning shogirdlaridan Muhsin Jumabay birodarimiz yig'ilgan mujohidlarga janglar haqida da'vat qildilar. نبتغي دوم الرضا همنا نص الشريعة نحن إن دو النفير برضا الله نسير نبتغي دوما الرضا همنا نصر الشريعة همنا نصر الشريعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم hurmatli mujohid birodarlar bugun Ikrima birodarimizni bir nikoh to'yiga to'plangan ekanmiz. Avvalambor bu birodarimizni sunnatga muvofiq duo qilamiz. Barakallohu laka va baraka alayka va jama'u baynakuma fil khayr. قال الله عز وجل في القرآن الكريم أستعيذ بالله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الله سبحانه وتعالى mana bu oyatda la xoyra fi kathirin min najvahum ko'p maxfiy o'tirishlar, ko'p maxfiy yig'ilishlar borki, Alloh taolo aytdi: "La xoyr." Mana bunday o'tirishlarda, mana bunday yig'ilishlarda la xoyr, yaxshilik yo'q dedi. Illa man amara bi sadaqatin. Mana bunday yig'ilishlarki, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida xayr ehson, yetimlarga qarashlik, bir beva bechoralarga qarashlik, sadaqaga bir amr buyuriladigan bo'lsa, au ma'rufin yoinki bir yaxshiliklarga birodarlarni targ'ib qilib chaqiriladigan bo'lsa, mana bunday o'tirishlarda xoir yaxshilik bor. au islahim baynan nas yoki insonlarni o'rtasini isloh qilishlik yoinki musulmon jamiyatlarini birlashtirishlikka harakat qilishlik mana bunday o'tirishlarda yaxshilik bor. Shuning uchun mana bu bugun birodarimizni nikoh to'yiga to'plangan ekanmiz. Avvalambor Alloh subhanahu va taolo mana bu gapiradigan so'zlarimga o'zimga amal qilishligimni va boshqa bir birodarlarimizga ham amal qilishligini Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Astagfirullah billah. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun. Qala Alloh azza va jalla قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة mana bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, avvalgi yuqoridagi oyat qalbida ozgina iymoni bo'lgan kishiki Alloh subhanahu va taoloning mana bu nidosiga labbayk deb javob berishlik kerak. Ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar Lima taquluna ma la taf'alun sizlar qila olmaydigan narsamizni qilamiz deb aytasizlar. Kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun ya'ni qila olmagan narsani qilaman deyishlik Alloh subhanahu va taoloning huzurida bu manfur bir nafratlanadigan amal. Mana bu yuqorida tilovat qilgan ikki oyatki sahobiy radhiyallohu anhular qani edi biz bilsak edi Alloh taologa suyuklik bo'lgan amalni va mana bu amalga biz amal qilamiz deganda mana bu Alloh taoloning yo'lida eng suyuklik amal ibodatlarning cho'qqisi bo'lgan jihad haqidagi oyat nozil bo'lganda ba'zi bir sahobiylar mana bu narsaga sutlashda amal qilgan va yuqoridagi oyat mana shu o'rinda nozil bo'ldi. xassatan mana bu jamoatga birodarlar keladi Alloh taoloning yo'lida sabr bilan shahidlik maqomiga erishlik uchun ular sabr qilib turadilar. Shuning uchun albatta yangi kelgan birodarlarimizga ham bu nasihatimki, jamoatni tarixini yaxshi bilishlari, chunki mu'min kishi bir teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. Xassatan ustozlarimizni mana bu yerda eslashlikka majburmiz. Mana bu oyatdan keyin. Chunki ustozimiz Qo'mondon Jumaboy bizni bir da'vat qiladigan bo'lsa, xosatan meni qalbim qimirlab turardi. Chunki Jumaboyi so'zlagan so'zini amali tasdiqlab turardi. Xossatan Tojikistonda bir safda turibmiz. Jumoy aka aytdi, biz O'zbekistonga kirib ketamiz dedi. Shunda tojikistonlik Lennabodlik Ali degan birodar bor edi. Shunda xushidan ketib qoldi Jumo akaning gapiga. Sabab u birodarimizni Jumoy aytgani, gapirgan gapini amali tasdiqlab turardi. Tojikistonda Devana suvda ta'limgohimiz bor edi. Jumo aka aytdi, mana shu toshni og'ir atletikaga ko'taradigan toshlar qo'shiladi ular, qo'shiladi, qo'shiladi. Eng og'ir. Jumo aka aytdi, kiming ko'tarsang men bitta xotin olib beraman dedi. Ashayda Ja'far akalar bor edi. Bilaklari meni endi aytishlikka majburmiz. Katta-katta bilaklari hech kim ko'tara olmadi. Jumo aka toshni ko'tardi, yana pastga tashab qo'ydi. Ya'ni demoqchimanki, bu birodarimizni eslayapmiz, gapirgan gapini amali tasdiqlab turardi. Shuning uchun butun O'zbekistondagi kufr axborotlari boy dala qo'mondoni deb turib eslar Juma aka. Tohir aka, Alloh rozi bo'lsin bu ustozlarimizdan. Oxirgi da'vatlarni o'zingiz yaxshi bilasizlar. yangi kelgan birodarlardan men so'rayman, so'radim, aka, Tohir akani qaysi da'vatlari sizga yoqadi desam, birodarlar aytadi, Tohir akani hamma da'vatlari menga yoqadi. Yana bir birodarimiz qissa qiladiki, vatanda Tohir akani video kasetalarini birodarlar topib keldik. Bir Tohir akani videolardan bir ko'raylik. deb hammalarimiz bir divanda o'tirib iymonlashib bir videoni ko'rib turgan paytimizda Tohir akani bir da'vatlarni orasida nima haqqing bor qalin ko'rpachalarda o'tirishlikka degan bir ma'nodagi so'zlar aytuvdi. Mana shu paytda mana shu divanda o'tiruvdim. Divandan men qanday bir tushib ketganligimni sezmay qoldim. Boshqa birodarlarga ham nazar solsam deydi bu birodar. Bular ham bir divandan mana da'vatning ta'siridan bular ham divandan o'tirgan joydan tushib ketgan. aytgandi chunki bularni aytdik yuqorida gapirgan gapini amali tasdiqlab turgan xossatan tohir aka oxirgi anjuman bo'lganda sirrog'ida tohir aka qo'lini ko'rsatdi bu qo'l kufrga uzatilmaydi bu qo'l uziladi deganda alloh taolo shu birodarimizni sodiqladan ekan mana shu gapini alloh taolo hayot davomida tohir aka tasdiqlab qo'ydi ko'rdik Shuning uchun birodarlarimizga nasihat qilamizki, avvalambor bu nasihatlarim o'zim uchun va boshqa birodarlarimiz ham uchundirki, xossatan hozirgi kunda targ'ibot nimalar qattiq ishlayapti alhamdulillah radiolar bo'lsin ertaman kechqurun markazlarda muxobirlarda bo'lsin va birodarlarimizga nasihat qilamiz o'zimizni o'zimiz tarbiyamiz xususida yaxshi ishlaylik xossatan hattob videolarda ko'rganmiz. Bir qarasak videosida birodarlarni boshini baylayapti. Bir qarasak da'vat qilyapti. Da'vatini eshitadigan bo'lsak, qalblarimiz larzaga keladi. Hatto shahid bo'lgandagi Abu Validda arabchada bergan intervyu bor. Yuqorida birinchi so'zni aytadi. Inson deydi, bir narsaga erishishlik bilan, bir narsaga harakat qilishlik bilan unga erishadi deydi Abu Valid. Yangi amir bo'lgan paytida. Inson bir narsaga mukammal harakat qilishlik bilan u narsaga mukammal erishadi deydi Abu Valid. Shuning uchun birodarlarga nasihat qilamizki, har bir o'rinda, har bir sohada kufrga zarba berishda bo'lsin. Alhamdulillah, oliy bir darajalarga chiqib ketaylik. Kufr bilan bahslashadigan o'ringa yetib boraylik. Hattob Chechenistonda Yelsin aytdi o'sha paytda 20 ming rus askarini o'lishligiga mana shu Hattob sababchi bo'ldi dedi. 20 ming rus askarini o'lishligiga Hattob sababchi bo'ldi dedi. bular bizi alhamdulillah islom ummatini bergan qurbonliklari. Bularni evaziga Alloh taolo har tomonlama bizlarga barakotlar beradi va mana bunday qonlarga xiyonat qilib qo'ymaylik, birodarlar. Va keyingi oyatda Qatiluhum yu'addibuhumulloh bi aydikum. Mana bu oyatning avvalgi qismida Alloh taolo qotiluhum ularga qarshi jang qilinglar dedi Alloh taolo. Avval biz Allohni buyrug'iga labbayk deymiz. Markazda o'tirib olib qo'limizni ko'tarib duo qilib o'tirgan bilan biror narsa bitmas ekan. Alloh taolo qotiluhum ularga qarshi jang qilinglar dedi. Endi biz jangga chiqamiz, qo'limizdan kelgancha Alloh taoloning yo'lida harakat qilamiz. shunda yuaddibuhumulloh biaydikum. Alloh subhanahu va taolo sizlarni qo'lingiz bilan ana u kofirlarni azoblaydi. Va yuxzihim ana u kofirlarni Alloh taolo sharmanda qiladi. Va yansurkum alaykum Va ularning ustidan sizlarga nusrat beradi, g'alaba beradi. Alloh taolo oyatni avvalida nima dedi? Qatiluhum. Qur'oni Karimda rosa ko'p o'rinlarda keladi bu. Buyruq tarzida bu. Va yashfi sudura qawmin mu'minin. ana u yerda muhim narsa borki, Alloh taolo mu'min qalbining qalblariga shifo beradi keyin. Qalblarimiz ana u yerda shifo topadi keyin jang maydonlarida ekan. Keyingi oyatda astagfirullah billah ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. Ey iymon keltirganlar, ana u o'zlaringizga eng yaqin bo'lgan kofirlarga qarshi jang qilinglar dedi Alloh taolo. Alloh taolo buyurdi, jang qilinglar dedi. Va ana u kofirlarki sizlardagi shiddatni ko'rib qo'ysin bu kofirlar. Chunki bu kofirlar bizni sirmas lol masjidda qancha singillarimizni nima qilsa qildi. 37 ta birodar shahid bo'ldi. Xossatan bilmadim, lekin Allohning huzuriga borganda birodarlar qana javob berishi hammamiz bir fikrni qilib qo'yaylik. Tabuk g'azoti bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha paytda mana bu o'rinda bo'lganlar Tabuk g'azoti Damashq bilan Madina o'rtasida, u Makkada hijratdan oldin bo'lmagan. Madina davrida hijratni 9-yili bo'lgan. Nido qiluvchi jihodga chorladi. Shunda Ka'b ibn Malik aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ketdilar. Men Madina ko'chalarida ko'rdim, faqatgina ko'chada qalbida nifoqi bo'lgan munofiqlar va uzri bo'lgan kishilargina yurardi dedilar. yaxshi fikr qilaylik. Madinada hijratda bu Ka'b ibn Malik aytayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Tabukdan qaytib keldilar. Odat sharifalaridan edi. Masjidga kirdilar, 2 rakat namoz o'qidilar deb Ka'b ibn Malik o'zlari rivoyat qiladilar. Shunda uzrlarni aytishga ana shu paytda sahobalar kirdi. Shunda Ka'b ibn Malik men birinchi avval maslahat qildim, keyin Rasululloh sallallohu alayhi sallam huzurlariga o'xshi kirdim deydilar. agarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana shu o'rinda boshqa kishi bo'lganda men har qanday o'rinda chiqib ketardim, chunki men gapga, so'zga ustamon odamman deb Kabin Molik o'zlari rivoyat qiladilar. Men to'g'risini aytaman, Allohga qasamki, Tabuk g'azotidan qolishlikka men hech qanday uzrim yo'q edi dedilar. Keyin Kabin Molik o'zlari so'radilar, yana kim shu menga o'xshagan so'zni aytdi deganlarida Robi al-Amri Hilol ibn Umayya radhiyallohu anhular ham bular ham o'zlarini so'zlarini haqiqatda men Tabukka qolishlikda hech qanday uzrim yo'q degan so'zni aytishgandi. Bular 50 kun sabr qildi, hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurdilar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bir hukm kelgunga qadar ahli oilalari eng yaqin kishilari ham bu kishilardan aloqani uzishligini. Tabiin Malik aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi sallamning huzurlariga bordim, u kishiga salom berdim. Rasululloh sallallohu alayhi sallam lablari qimirladimi, lablari qimirlamadimi, men bilmayman. Masjidga kirdim. U kishi men namoz o'qiganimda menga qarab turardilar. Men namozdan bo'shab u kishiga qaraganimda Rasululloh sallallohu alayhi sallam yuzlarini burib olardilar. Abu Qatoda amakimni o'g'li Abu Qatodani oldiga bordim. Bog'dan devoriga oshib tushdim dedilar. "Ey Abu Qatoda" deb u kishi salom beradilar. Abu Qatoda amakilarining o'g'illari salomlariga javob qaytarmaydi. "Ey Abu Qatoda, Alloh va rasulini men yaxshi ko'rishligimni bilasanmi?" deydilar. Javob bermaydilar. "Ey Abu Qatoda, Ka'b ibn Malik Badrda qatnashmaganlar xolos, boshqa g'azotlarni hammasida qatnashganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan." "Ey Abu Qatoda, men Alloh va rasulini yaxshi ko'rishligimni bilasanmi?" deganlarida u kishi jim turadilar. 3ta sahobiy 50 kun og'irchilik bilan kechadi. Va 50-chi bomdod vaqtida Alloh subhanahu va taoloning huzuridan oyat nozil bo'ladi. Bularni so'zlarida sodiq turib, ochig'ini aytganligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining huzuridan oyat nozil bo'ladi. Bularni tavbalari qabul qilinganligi haqida va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ana shu paytda Ka'b ibn Malikning huzurlariga etta tongda bomdod vaqtida yetib boradilar. Ya'ni tavbalar qabul bo'lganligiga muborakbod qilgani. Ana shu paytda Aslam qabilasidan bo'lgan bir kishi otda chopib kelardi dedilar. Ka'b ibn Malik. Otda chopib kelardi, otning ovozidan ko'ra bu kishining ovozi kuchli kelardi. Ey Ka'b, muborak bo'lsin degan so'z. Aslam qabilasidan bo'lgan kishiga men ustimdagi ikkita libosimni yechib berdim deydi Kab umm Malik. Allohga qasamki, meni bundan boshqa libosim yo'q edi. Ikkita libosni men qarzga oldim va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordim. Shunda Talha ibn Ubaydulloh men bilan ko'rishgani quchoqlab so'rashdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlarini ko'rdimki, yuzlari nur bo'lib porlab turardi. Ya'ni mana bu yerda Ka'b ibn Malik qissalarini eslatishligimizdan maqsad mana bu g'azot hijratni 9-yilida hijratda bo'lgandi. Asosan o'sha qasos to'g'risida aytadigan bo'lsak, o'sha paytda Abdul Vahobning o'g'li Usoma degan birodar bor. Mashalloh bir kallasi yaxshi ishlar ekan, ko'z tegmasin. menga shunday gapiryapti, ba'zi bir es xushi joyida bo'lgan kishilar ham bunchalik gapirmaydi. Shu birodarimizning gapi meni og'zimdan gapni to'xtatib qo'ydi. Muhsin aka deydi, qachon bularni birodarlarni qastini biz olamiz deyapti. Qachon olamiz bularni qastini? Qachon bo'ladi bularni qasti? Shu falon falon falon falon birodarlar shahid bo'lib ketdi. Qachon olamiz qastini? Alloh rozi bo'lsin, qasli olinyapti, lekin shu birodarimiz menga shunday javob beryapti. Buni gapi menga qattiq ta'sir qildi. Shu birodarni shu javobi hozir meni shayda qiynayotgan bo'lsa, Alloh taoloning huzurida biz hech qanday uzrimiz yo'q. Shuning uchun birodarlarga nasihat qilamiz, yana qayta aytaman. Avvalambor Alloh subhanahu va taolo mana bu so'zlarimizga avvalambor o'zimga va boshqa birodarlarimizga bir amal qilishligimizni nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Subhanakalloh. تكبير الله أكبر همنا نص الشريعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسنعلن بالجهاد Valima to'ylarimiz davom etmoqda. Alloh taolo yangi oila qurayotgan mujohid birodarlarimizni baxtli oilalar qatorida qilsin. وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الوسيعة Endi Ahmad aka Adnan Roshidni Malalaga yo'llagan maktubini o'qib berasizda? Albatta o'qib beramiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Adnan Rashiddan Malala Yusufzayga maktub. Hidoyatga ergashganlarga Allohning salomi bo'lsin. Malala Yusufzay xonim Men senga o'z shaxsiy maslahatimni yozmoqdaman. Men Banu qamoqxonasida bo'lganimda sen haqingda BBC Urdu xizmatidan birinchi bor eshitganman. O'sha vaqtda men senga yozmoqchi edim. Senga Talibanga qarshi qilayotgan ishlaringdan to'xtagin deb maslahat qilmoqchi edim. lekin seni manzilingni topa olmadim va senga qanday murojaat qilishni o'ylagandim. O'zimning nomimdanmi yoki taxallusim orqalimi? Mening butun hissiyotlarim senga akang sifatida edi. Chunki biz bitta Yusufzay qabilasidanmiz. Qamoqxonadan qochgandan keyin men yashirinib yurishim kerak edi. Senga hujum bo'lganini eshitib, men hayratlanib qoldim. Xohlardimki, bu bo'lmaganda edi. va men senga oldinroq maslahat qilganimda edi. Taliban senga hujum qildi. Bu islom shariati tarafidan to'g'rimi, noto'g'rimi? Seni o'ldirishlik kerakmi, yo'qmi? Bu mavzuga hozircha to'xtalmayman. Allohga havola qilamiz. Chunki u oliy hakamdir. Bu yerda men nasihat qilmoqchiman. Zora qamoqxonada bo'lganimda nasihat qilganimda bu halokat bo'lmasmidi? Birinchidan, bilginki, Taliban sening maktabga borishligingga yoki ilm olishligingga qarshi emas va buning uchun senga hujum qilgani yo'q. Va yana bilginki, Taliban yoki mujohidlar ayol va qizlarning ilm olishlariga qarshi emaslar. Talibanning Svot mintaqasida islom dini shariatini o'rnatishda qilayotgan ishlarini bulg'ab yomon ko'rsatish tashviqotida bo'lgansan deb bilishadi. Va sening maqolalaring islom diniga qarshi to'qilgan uydirmalardan boshqa narsa emasligi hammaga ma'lum. Sen faqat u yahudlarning qurolisan xolos. Sen kecha o'zing so'ylagan nutqingda aytding. Qalam qilichdan quvvatliroqdir deb. Va ular senga shu qiliching uchun hujum qilishdi. Kitoblaring, yo maktabing uchun emas. Svot mintaqasida Taliban qo'zg'olondan oldin ham, keyin ham minglab qizlar maktab va madrasalarda ilm olishgan. Izohlab bera olasanmi? Nima uchun faqat sen ularning qora ro'yxatida bo'lgansan? Ikkinchidan, nima uchun Taliban maktablarni portlatmoqda? Bunga javob o'laroq faqat Taliban emas, balkim Pokiston armiyasi va FS chegara qo'shinlari Fata va KPK mintaqalarida shunday qilishadi. Bu portatishlarning sababi nima ekan degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning sababi shuki, maktablar yashirin markazlar va tranzit makonlarga aylanishadi. Pokiston armiyasi yoki Taliban nazoratiga o'tgandan keyin 2004-yili Men Svot mintaqasida bo'lganman va u yerda birinchi Sufi Muhammad boshlagan birinchi inqilobning muvaffaqiyatsizlikka uchrash sabablarini o'rganayotgan edim. O'shanda bildimki, Fez Svot mintaqasining Tehsil Matta maktablarida joylashib olgan va Fez bu maktablarni yashirin va tranzit markazlariga aylantirishgan edi. Endi menga aytchi, kimni ayblash kerak? Fata mintaqasida o'nlab maktab va madrasalar Pokiston armiyasi va FS tomonidan kazarmalarga aylantirilgan. Buni agar istasang, o'zing osongina bilib olishing mumkin. Qachonki maktab va madrasalar Pokiston kufr armiyasi tomonidan halokat makoniga aylantirilganda yo'q qilinishi ma'qul bo'lib qoladi. Agar maktab va madrasalar strategik maqsadda qo'llanilmayotgan ekan, bu Talibanning ishi emas. Balki Pokiston kufr hukumatı qora kuchlarining ishi bo'lib, bundan manfaat nima degan savol tug'iladi. Birinchidan, ushbu hukumat qora kuchlari o'zlari portlatib, Tolibonni yomon otli qilish bo'lsa, ikkinchidan, portlatilgan maktablar nomiga davlatdan ko'proq mablag' olish yoki bank hisoblarini to'ldirish ilinjida olib borgan xatti-harakatlaridir. Endi muhim nuqtaga keldim. Sen bu ta'lim uchun otib ketildim deb qichqirmoqdasan. Va Birlashgan Millatlar Tashkiloti seni ta'lim uchun otib ketilding deb jar solishmoqda. Lekin bu sabab emas-ku, rost gapir. Ta'lim uchun emas, balki sen targ'ibot u tashviqoting uchun otilding. va hozir ham sen tiling bilan boshqalarni qo'llamoqdasan. Shuni bilishing lozimki, agar til qilishdan quvvatliroq bo'lsa, unda til o'tkirroqdir va qilishning yarasi tuzaladi, lekin til yarasi hech tuzalmaydi. Va jangda til hamma quroldan ham halokatliroqdir. Men seni diqqatingni Tebi Makaulaynni Britaniya parlamentiga 1835-yili 2-fevral kuni qilgan murojaatnomasiga qaratmoqchiman. U Hindiston yarim orolida qaysi ta'lim tizimi orqali islomiy ta'lim sistemasini yo'q qilishni tavsiya qiladi. Britan istilosi oldidan Hindiston yarim oroli o'ta o'qimishli va qariyb hamma fuqarosi o'qish va yozishni bilishgan. Mahalliy aholi Britan ofitserlariga arab, hindi, urdu va fors tillarini o'rgatishgan. Qarib hamma masjidlar maktab vazifasini ham bajarishgan. Va musulmon xonlari ta'limga doim juda katta mablag' ajratishgan. Hindiston musulmonlari ziroatda, ipakchilik, to'qimachilikdan tortib kemasozlik sanoatigacha boy bo'lishgan. Faqirlik, inqiroz yo diniy kelishmovchilik bo'lmagan. Chunki ta'lim tizimi oliy fikr va oliy usulga muvofiq bo'lgan. U, ya'ni Makaulayni shunday degan: Biz hozir eng a'lo kuchimizni ishlatib shunday bir sinf yaratishimiz kerakki, ular biz va biz hukmronlik qiladigan millionlar o'rtasida tarjimon bo'lsin. Shunday bir sinfki, unda kishilarning qoni va rangi hind bo'lsin u, ammo tabiati, fikri, axloqi va aqlu zehnida ingliz bo'lsin. Sen o'lishga tayyor bo'lgan ushbu ta'lim tizimining reja va vazifasi o'shanda bo'lgan va hozir ham davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti seni va senga o'xshaganlarni o'z idoralariga chaqirib, qonda osiyolik, tabiatida ingliz qilib chiqarish, rangda afriqolik, fikrlashda ingliz qilib chiqarish. Ko'plab ingliz bo'lmagan kishilarni axloqda ingliz qilib chiqarish. ushbu ta'lim tizimiga seni muvofiqlashtirishgan. Ommaviy qatag'on qilgan esa katta tog'ut Barak Obamadir. Shunday emasmi? Nima uchun ular butun insoniyatni ingliz qilmoqchi? Chunki inglizlar yahudlarning qattiq tarafdorlaridir. Hindistonda ingliz ta'limining asoschisi va simvoli Said Ahmad xonning massonlardan bo'lganini bilasanmi? Endi Ahmad aka buni davomini keyingi dasturimizda o'qib berasiz inshaalloh. Endi esa eski nashidalarimizdan birini tinglaymiz. Ummatim dushmanini yor aylabon, hukmiga zordur, o'zin xor aylabon. Na musulmonna kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon ummatin dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmonna kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon Tarim dinda sturun bedin tuzar Tarixi islom voqilikdan uzar Ba'zi donishman qo'rqin ahkom buzar Jonini dinidan ustun aylab Tarim dinda sturun bedin tuzar tarixi islom voqelikdan uzar ba'zi donishmand qo'rqib ahkom buzar jonini dinidan ustun aylab ummatim dushmanini yor aylab hukmiga zodur o'zin xor aylab na na kufrning yo'lida kinja xonni o'ziga tor bon ummatim dushmanini ayla aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na na kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon boylarin muhtoj bilan hech ishi yo'q o'ylamay jihod yo'lini qorni to'q zib hayot hanuz otmagan o'q Mustafa sunnatin davo aylabon boylarin muhtoj bilan hech ishi yo'q o'ylamay jihod yo'lini qorni to'q o'tkazib hayot hanuz otmagan o'q Mustafa sunnatin davo ayla bon ummatim dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmonna kufrning yo'lida xonni u o'ziga tor aylabon ummatim dushmanini ayla aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmonna kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon qo'llarida ilohiy dastur erur dastur umr kalomulloh turur barcha mu'minlar amal qilmoq zarur qiron faqat yod aylabon qo'llarida ilohiy dastur irul dastur umr kalomulloh turur barcha mo'minlar amal qilmoq zarur qiroat qoldi faqat yod aylabon ummatim dushmanini yor ayla bor hukmiga zodur o'zin xor aylabon na na kufrning yo'lida kenja xonni o'ziga tor aylabon ummatin dushmanini yor aylabon hukmiga zodur o'zin xor aylabon na na kufrning yo'lida keng xonni o'ziga tor aylabon qolmadi joy senga erkin nafasga turmalarin to'ldirurlar havasga ko'payganda sher sig'magay qafasga ammo jimmiz o'zimiz pas aylabon qolmadi joy senga erkin nafasga turmalarin to'ldirurlar havasga ko'payganda sher sig'magan qafasga ammo jimmiz o'zimiz pas aylabon ummatim dushmanini yor aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmon na kufrning yo'lida keng u o'ziga tor aylabon ummatim dushmanini ayla aylabon hukmiga zordur o'zin xor aylabon na musulmonna kufrning yo'lida keng jahonni o'ziga tor aylabon Kufr zindonidagi mujohid xotiralaridan. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Men Abdurrahim. Alloh bergan iymonni saqlash hamda uni roziligi uchun O'zbekistondan hijrat qilib 2000-yilning bahorida Tojikistonga keldim. U yerda menga o'xshagan muhojirlardan ko'p ekan. Ular o'z vatanlarida Allohning diniga amal qilganlari uchun zolim Karimov boshchiligidagi hukumat tomonidan taziq va ta'qibga uchragan musulmon va muslimalar edi. Ular o'zlariga o'xshagan mazlum musulmonlarni zolim zulmidan ozod qilish uchun islom o'lkasini kofirlardan tozalash uchun jamoat tashkil etgan ekan. Hamda bu jamoatni O'zbekiston Islomiy harakati deb nomlagan ekan. Men shu jamoatga kelib qo'shildim va muhojir, mujohid degan buyuk sharafga Alloh taolo yetkazdi. Bu jamoatning amiri Muhammad Tohir Foruq edi. Jamoatda O'zbekistonning har xil viloyatlaridan kelgan musulmon birodarlarim bor edi. Nafaqat O'zbekistondan, balki Tojikiston, Qirg'iziston hamda Qozog'istondan kelgan mujohidlar bor edi. Men jamoatda yangi do'stlardan tashqari Toshkentda o'qib yurganda tanishgan dindosh birodarlarimni ham uchratdim. Ularni ko'rib juda quvondim. Bu yo'lni tanlab xato qilmaganimga amin bo'ldim. Chunki bu do'stlarimni dinni yaxshi tushungan deb bilar edim. Bu yo'l hijrat va jihod Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hamda u zotning sahobalari yo'lidir. Allohim bizlarni shu yo'lda sobit qadam qilgin va oqibatimizni xayrli qil. Amin. Har bir musulmon bo'lib ham mujohid qurol yaroqdan foydalanishni bilishi kerak bo'lgani uchun yangi kelgan mujohidlarni askariy tayyorgarlikka jo'natishar ekan. Men yangi do'stlarim bilan askariy tayyorgarlikka jo'natildim. Bizga harbiy ta'limot darslarida avtomat, pulemyot, granatamyot va boshqa qurollardan foydalanish, undan har xil holatda otish kabi ilmlarni ta'lim berdilar. Bundan tashqari, Mujohid o'z dinini yaxshi bilishi kerak bo'lgani uchun diniy ta'lim ham o'rgatildi. Ya'ni Qur'on, hadis, fiqh va boshqa yo'nalishda darslar berishdi. Shunday qilib, har bir mujohid ham diniy, ham askariy ilmga ega bo'ldi. Endi bu bilimlardan Alloh yo'lida to'g'ri foydalanish musulmonlar foydasi uchun xizmat qilish qoldi. Esimda Men jamoatga kelganimda Qurbon hayitiga oz qolgan edi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin bayram kuni keldi. Havo sovuq, atrof tog'lar bilan o'ralgani uchun qor yog'ar edi. Tavildara ta'limgohi atrofini qurolli yigitlar o'rab olishgan edi. Ular orasida men ham bor edim. Bu yigitlar bexatarlikni ta'minlash kerak edi. Boshqacha hissiyot, birinchi marta qo'limda avtomat bilan Alloh yo'lida ribotda turibman. Mujohidlar qo'mondon Jumaboy Namangoniy boshchiligida bayramga tayyorlanmoqdalar. Hayit namozi o'qildi. Keyin askariy tayyorgarlikni tugatgan mujohidlar paraddan o'tib har xil ko'rgazmali mashqlar ko'rsatdik. So'ng qurbonlikka atalgan mol va qo'ylar so'yildi. O'sha kuni 200 ga yaqin mol qo'y so'yildi. Bu barokat mujohidlar uchun ko'rsatilgan Allohning marhamati edi. Bu mening hijratdagi birinchi nishonlagan hayit bayramim edi. Allohim, mujohid va muhojirlarga rahmat va barakotni keng qilgin. Amin. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda afg'oniston afg'onistonning faryob viloyatida harakatimiz mujohidlari havon 82 minomyotdan afg'on murtad askarlari harbiy qarorgohiga bir necha snaryadlar otishdi. Snaryadlarning barchasi hadafga aniq tegib, natijada murtadlarning ba'zilari harbiy avtoulovlarini mingancha qarorgohni tashlab qochishdi. Bir paytda ular ham og'ir qurollardan javob qaytarishdi. Ammo ularning snaryadlari mujohidlar turgan joyga tushmadi. Alhamdulillah. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, amaliyot natijasida dushmanlarimizdan 6 tasi o'lib, 4 tasi yarador bo'lgan ekan. Afg'onistonning Qunduz viloyati Qalayzol tumanida 23-oktyabr kuni jang boshlangan edi. Mujohidlarimizni tugatish uchun qariyb 200 dan ortiq arbaqaylar keldi. 5 kun kechgan jangda dushmanlardan 10 ga yaqini o'ldirildi, 5 tasi yarador bo'ldi. dushmanga munosib qarshilik ko'rsatgan O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlaridan hech qanday talofat yo'q. Alhamdulillah. Bugun 5 kunlik jang tugab, dushman ortiga qochib, Qalayzol tumanini bo'shatib qo'ydi. Kecha payshanba kuni Afg'onistonning Faryob viloyatida harakatimiz mujohidlari dushman afg'on murtatlariga qarshi harbiy amaliyot o'tkazdilar. avvaliga bir Hammer minaga tushirildi. Shundan keyin navbatdagi Hammer og'ir qurollar yordamida urib tashlandi. Orqaroqda ularga yordam berish maqsadida kelayotgan navbatdagi yana ikki Hammer pistirmada turgan mujohidlarimiz tomonidan jami 4 ta Hammer ichidagi askarlar bilan birga yakson qilindi. Janubiy Vaziristonning Badr mintaqasida harakatimiz mujohidlari dushmanning murchasi yoniga mina ko'mgan edilar. Birodarlarimiz mina portlab 3 ta murtat o'lganini xabarini berdilar. Janubiy Vaziristonning Lada mintaqasida jamoatimiz mujohidlari SVD quroli bilan 3 ta murtatni otib o'ldirdilar. Shimoliy Vaziristonning Merali shaharchasidagi yo'lda karfi vaqtida murtatlar mashinalari bilan minaga tushdi. Bundan g'azablangan Pokiston askarlari qabilalar yashaydigan uylarga noqonuniy ravishda bostirib borib, o'sha yerlik aholini kaltaklab, uylarini yoqib ketdilar. Afg'oniston Afg'onistonning G'azni viloyati Andar tumanida avtobusda to'yga ketayotgan shiyalarning avtobusi minaga tushib portladi. Natijada avtobus ichida shiyalardan tashkil topgan 20 atrofidagi kishi o'ldi. Iroq. Iroq poytaxti Bag'dod ko'chalaridan birida mujohidlar 6 ta avtomashinani minalashtirish natijasida 40 ga yaqin shiya o'ldi. Bundan tashqari yana 50 dan ortig'i yarador bo'ldi. Shuningdek, Bag'dodning Shahab mintaqasi bilan tutash yerda ham minalashtirilgan 2 ta mashina portladi. Bu portlashda 5 ta shiya o'lib, 20 ga yaqin yarador bo'ldi. Iroq Eronning Pokiston bilan chegarasidagi Sarvon shahrida Eronning 14 ta chegarachisi noma'lum tarafdan otilgan o'qlar natijasida o'ldi. Yana 5 tasi og'ir yarador. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, ushbu o'qlar Pokiston chegaralari tomonidan otilgan emish. O'tgan haftada Britaniya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya kabi davlatlarga Alloh taoloning dovul balosi kelib bir qator uylarni vayron qildi. Shuningdek, ushbu hodisada tayyoragohlardagi 100 dan ortiq tayyoralar o'z parvozlarini to'xtatib turdilar. Turkiya Turkiyaning Istanbul shahridagi Otaturk tayyoragohida havo yo'llariga qarashli Aerobus va A340 tayyoralari yerda harakatlanayotganida bir-birlari bilan to'qnashib ketdi. Tayyora boshqaruvchilari jiddiy tan jarohati olgan. Boshqa talofatlar haqida ma'lumot ochilmagan. Meksika Meksikaning shaharlaridan birida fabrikadagi suv qaynatgich ombori portlab ketishi oqibatida 40 dan ortiq ishchi qattiq kuyib jarohat oldi. Ulardan 10 tasi o'ta og'ir ahvolda. Shu kunlarda Yevropani bir qator davlat rahbarlari o'zining telefonlardagi suhbatlarini xuyona tarzda tinglab yozib olgan AQShning agentlik xodimlariga o'z noroziligini bildirmoqdalar. AQShning ushbu josusiy ishi o'zining yaqin ittifoqchilarini g'azabiga sabab bo'ldi. Dog'iston poytaxt Mahachkaladagi do'konlarda 2 marta portlash ro'y berdi. avvaliga Derbent deb nomlangan spirtlik ichimliklar sotiladigan do'konda ro'y bergan bo'lsa, navbatdagi portlash zargarlik buyumlari sotiladigan do'konda sodir bo'ldi. O'lganlar soni aytilmagan. Nigeriya 2010-yili mujohidlar qo'liga asir tushgan fransuz askarlaridan 4 tasi 25 million yevro evaziga Fransiyaga sotildi. kufr axborotlari ushbu ma'lumotni avvaliga biz terrorchilarni o'ldirib, asirlarimizni qutqarib oldik deyishgan edi. Ammo tanganing ikkinchi tomoni boshqacha ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Karolina shtatidagi uylardan birida qotillik sodir bo'ldi. Avvaliga er-xotin orasida janjal chiqdi. O'zaro tortishuvlar kuchayib ketganidan er o'z xotinini va 4 bolasini o'ldirib, keyin o'zini o'ldirdi. Shu bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dasturlarimizda sizlar bilan yana iymonlashgunimizcha xayr azizlar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حوارا غادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة باطن كالسيل كالسيل كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة زل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يخلفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا فدنا بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب ذاب فيهم أظفاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرج بالرعب جدارة